Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno. Kao što je ovaj jingle glas najavio, došli smo do još jednog izdanja emisije Viralno. Tema o kojoj ćemo pričati biti će otkrivena ubrzo, no prije nego što krenemo moram reći da je tu večeras u studiju sa mnom Nova Sova. Zapravo ima svoj debi, Toni Kurelić. Dobro večer. Ništa, vrijeme je da otkrimo koja je to tema. U posljednje vrijeme veliki dio društvenih mreža zauzimaju beauty guru i make-up proizvodi raznih boja i oblika, tako da ćemo danas pričati o takozvanoj beauty zajednici. Pa evo Toni, jesi li ti upoznat sa beauty zajednicom? Pa nisam previše, niti bi rekao da se baš u to razumijem, ali evo konkretno sam danas pogledao nekakve skandale, čisto da ne bi ispao ovdje neuk. I smatram da ako neko ima jak brand, da, da je neizbježno da se oko toga vrte nekakve kontroverzije. Svakako, u beauty zajednici postoji puno skandala, puno događaja, svaka nova objava dolazi u velikom prasku. Tako je bilo u zadnje vrijeme puno, puno nepotrebnih skandala. Možeš li pa približiti slušateljima što se to događalo? Sad konkretno evo Laura Lee imala je nekakav rasistički ispad, e, rekla je nešto krivo e, upućeno afroamerikanskoj afroameričkoj zajednici, a opet ona je bila usko povezana sa onim Jeffreyem Starom i to je sad, iza njega su se lovili da ima nekakve, ali uglavnom to je to. Valjda, valjda su ljubomorni, valjda ne znam to je do njih. Da, pokušavaju nekako tu svoju ljubomoru između brendova rješavati pronalaskom rasističkih komentara ili nekakvih komentara žele koji... Pokopat. Tako, e. žele se međusobno jel, pokopat ima i puno tog, tih novih izdanja, puno svega i svačega, puno, puno nepotrebnih komentara. Pa, za da, ne? suvišno. Oko kakvih stvari se možemo raspravljati, oni raspravljaju o šminki i tome koje je šta rekao, ali dobro. Tako je zapravo od nečega što... korektnost, hura! Da, zapravo od nečega što je trebalo biti zapravo izvor zabave napravili su nešto vrlo, jednim vrlo mračnim mjestom i vrlo mračnim vrlo mračna, događanja se, moglo bi se reći, vrte oko toga. Da, da. Prije nego, kao i svakog tjedna, pitala sam jednu studenticu što ona misli o tome svemu, no prije nego što poslušamo što je ona imala za reći, vrijeme je za jednu glazbenu pauzu. Što ćemo mi to poslušati? Pa može Gangsta's Paradise od Kulija. Ok, slušamo Kulio i Gangsta's Paradise. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying and chalk. I really hate the trip, but I gotta low they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of cheater little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be damn with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a low out gangster set, tripping banger. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Oslušali smo Kulija i Gangsta's Paradise, a vrijeme je da se vratimo emisiji Viralno. U prvom dijelu emisije Viralno malo smo popričali o temi ove emisije, zapravo o beauty zajednici i zapravo koliko je ta beauty zajednica nažalost toksična, no sada je vrijeme da čujemo što riječka studentica misli o tome. Pratiš li ti beauty zajednicu? E, pa na YouTube ne pratim, ali pratim na Instagramu i ono od reklama što iskoči. I što misliš o tome što vidiš na Instagramu? Više manje sve je slično, samo druga marka, a i pa po neki mi se svidi pa ga kupim. U beauty zajednici je vrlo često izdavanje novih kolekcija, novih modela, novih boja, svega i svačega. Smatraš li da je toliki broj novih kolekcija zapravo potreban? Smatram da definitivno nije, ali ponekad naprave neki ajmo reći, inovativni proizvod koji baš i nije toliko viđen. Da se nadovežem na taj tvoj odgovor, smatraš li jesu li te nove kolekcije nešto kreativno ili je to se postalo puko kopiranje? Sada je jedna marka izdala kolekciju za noć vještica pa će izdati druga, to će biti nekakva borba nekih crnih ljubičastih nijansi. Misliš li da se može izmisliti nešto novo ili već godinama za redom se ponavlja jedno te isto? Realno boje se ponavljaju sve iste, ali što se tiče tih božićnih kolekcija i sada jesenskih, uglavnom pakiranje je to koje presuđuje koje ćemo poklon kupiti nekome ili možda čak i sebi. Tako da što se tiče samog make-upa definitivno ne, ali samo pakiranje proizvoda može nas natjerati da ga kupimo iako nije neki novi, a imamo doma sličan. Znači služi kao svojevrsni mamac za potrošačko društvo? A realno svima, da. <laughs> Smatraš li da je šminka toliko potrebna koliko ju ističu beauty guruji? Pa smatram da definitivno nije, ali pa uglavnom svi se volimo tu i tamo nekad našminkati, ali uglavnom smo zatvoreni u nekoj svojoj dnevnoj rutini, uvijek isto. Onako kako se mi svakodnevno šminkamo, definitivno se ne šminkamo kod ti beauty guruji na YouTube videima koje vidimo ili na Instagram slikama, ali neku smanjenu verziju sa tim istim proizvodima onako pa volimo. Zadnje pitanje, Nek, prije neki dan Fenty Beauty je objavio video sa koracima kako bi se muškarci trebali šminkati i koristiti šminku. Smatraš li da muškarci mogu koristiti šminku jednako kao i žene? Smatram da definitivno mi ne smijemo to odlučivati. To je ipak na njima oče ili neće jer ako mi smijemo ne možemo im reći ne smijete. A smatraš li hoće li biti prihvaćeni sa strane društva ako i koriste šmink svakodnevno? Poučena dosadašnjim iskustvom rekla bi definitivno ne. Poslušali smo njeno mišljenje na ovih nekoliko pitanja koje sam je postavila. Dosta goruće pitanje trenutno je zapravo muškarci i korištenje make-up proizvoda. Pa evo kao član muškog spola, što ti misliš o tome, Toni? Pa ako voli, nek izvoli. A mislim, ja osobno ne bi koristio nikakve, nikakve šminke, ni maskare, ni ne znam ja šta, ali ako neko ima nešto na sebi da, da mu toliko smeta do mjere da mu uništava samopouzdanje, pa dobro, zašto ne? Mislim, isto vrijedi i za plastičnu operaciju, tako da kao što kažem, ko voli nek izvoli. Da svakako se slažem sa tvojim mišljenjem. Smatram da nije u redu da smo tu da osuđujemo nekoga zbog njegovog vlastitog izbora kojim nikako ni ne narušava društvo, niti ga niti nekoga vrijeđa ili nešto. Ako ima neku nepravilnost na licu koju želi popraviti sa možda malo tekućeg pudera ili nečim takvim, zašto ne? Pa što? Pa osim toga, gomila vrlo, vrlo, vrlo puno novih izdanja na Instagramu, na Facebooku, na Twitteru, zapravo sve te kompanije bombardiraju potrošačko društvo sa božićnim kolekcijama, kolekcijama za noć vještica, kolekcijama za dan zahvalnosti čak. Mislim da je to malo, malo... Tehnološki višak. Da, <laughs> mislim da je malo previše. Što misliš ti o tome? Da li je potrebno zapravo toliko izdanja? Pa, kao što rekoh, ne koristim šminku, pa da, mislim da ne treba, ne treba se previše razbacivati, jer i to sve komercijalizacija svih tih proizvoda možda bombardiraju previše ljude i ono, možda ljudi ne mogu ni doći do nekog svog. Da, možda se neki ljudi osjećaju na neki način i zakinuto ili zapostavljeno ili žalosno ako nemaju ni dovoljno sredstva za zapravo pratiti sve te trendove i sve to što neka njihova omiljena kompanija izdaje ako nešto vrlo slijepo prate. A to je sad od čovjeka do čovjeka, kako se nosi s tim. A sad, da bi trebalo vrijednost tražiti u takvim stvarima, ne bi, a sad kako drugi misle, to je do njih. Mislim, svakako na svakom čovjeku je da si odabere nešto u čemu će naći vrijednost i što će ga veseliti, ali... Slažem se. Mislim da nije u redu da velike kompanije zapravo tjeraju mnoge ljude u na nekako da se osjećaju loše zbog toga što ne stižu sve to popraviti. Mislim, a pogledati malo i reklame. Imaš miteser, ukloni ga sa uh, clean and peel, active lip, ne znam ja kako. Znači ono puno znanstvenih riječi koje niko ne razumije, ali zapravo na kraju reklame svi više manje zaključimo. Da, ovo mi je zapravo nešto što mi je falilo, što mi je trebalo, <laughs> a prije nego što si vidio tu reklamu nisi ni znao što je, niti si imao ikakvu potrebu biti malo previše ukazuju na neke mane koje Mislim, to su neke mane koje se daju lako popraviti, to nisu mane koje neće proći. Tako je, slažem se, ti standardi ljepote se jako, jako miču i na neki način postaje i nemoguće biti, ako bi se to moglo reći, Mm, u, očima svih jel tako, većine na neki način lijep. Zato jer niko u biti, nijedna osoba koju u zadnje vrijeme s kojom sam pričala nije rekla za sebe da je lijepa. Zato jer, pa ne znam, imam nekakav nedostatak, imam nešto. Smatram, naravno, naravno, nismo narcisoidni, no treba na neki način treba... skromnosti, ali dobro, treba sebe voliti. Se, tako je, treba voliti sebe, a ne samo tražiti mane na sebi, jer zapravo to sve traženje mana, dolazimo do nekakve negativne slike društva u, u, globalu i nije u redu. Trebali bi poštovati i voliti sebe onako kako jesmo. I takvu poruku bi trebali i slati djeci koji sad dolaze u ta čudna razdoblja ili ti ga pubertet i predpubertet, kad su baš najosjetljiviji na Tako sebe i na svoje tijelo i kad ti prištići i mitoseri izlaze van. Trebalo bi im to nekako sad ne znam kako bi rekao, pokazati posla, poruku da je to sve u redu i da ih niko Tako neće zbog, toga popljuvat što su oni Tako malo je, nitko neće, nitko im neće, ovaj, neće, neće se sjećati loš, ne treba se sjećati lošije radi toga ili svi smo normalni, svi to imamo i svi Jer zapravo sve traume i izađuju nakon puberteta. <laughs> sve ostane. Tako da ono. da se mi vratimo natrag. Da se mi vratimo natrag temi jer smo otišli malo pardon, pre, preblizu vrata utopije. <laughs> um, zapravo eto to u tom beauty društvu na kraju to je trebalo nešto, biti nešto pozitivno nešto zabavnog sadržaja jer svi ti youtube guruji i instagram guruji su trebali biti nekakvi svojevrsni zabavljači zapravo je to sve postalo nekakva Ugorčenost nekakva tako je e, ja. zapravo veliki krug komercijale i gomila brendova se kopiraju međusobno pa su i tu ružne svađe, pa su tu i slični proizvodi, pa i sam brend više nema nikakvu ideju pa neke, neke boje koje je izdao prije neko vrijeme izda ponovno samo u drugom paketu ne bi li se prodavalo. Jer je recimo za Valentinovo bila u modi crvena boja pa je ostao malo višak crne, crvene boje pa, pa će za Božić <laughs> ovaj, zapakirati sa nekim um, raščićem na, na, poladini, na i prodavati to kao nešto što svako treba imati. Da. Pa evo, da završimo ovu emisiju, ovo, ovo izdanje emisije Viralno, što biš poručio svima, svima što se tiče šminke i toga Pa što se tiče šminke, malo je puno. Mm-hmm. Malo maskarice staviti, možda sjenilo iznad, istaknuti malo oči, ništa previše, jer nijedan, realno nijedan frajer ne želi svoju curu zagrliti i imat, imat po, sebi žbuke, tako da <laughs> tempirajte se, tempirajte se. pazite i ono, ako vam se sviđa nešto, ok, ali nemojte pretjerivati. I svak... moramo izgledati ko klaunovi, maškare. Tako je. Zato imamo maškare, su jednom godišnje. Da. E. <laughs> Svakako trebate naučiti voliti sebe onako kakav je, a šminku koristiti za, da bi zapravo svoje prirodne ljepote istaknuli. E, I s ovim mišlju bih završila emisiju, ovo izdanje emisije Viralno. Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? don't know.